түрікше үйренеміз ардақты радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабақта түркия жағалауында жағажайда қолданылатын сөздер мен сөйлемдерді үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса қала ішінде автобуспен жүргенде қолданылатын сөйлемдерге тоқталамыз түркияда автобус ең көп қолданылатын көліктердің бірі автобустардың жұмыс істейтін мерзімдері қаладан қалаға ауданнан ауданға орай өзгеше болуы мүмкін бірақ жалпы таңертең сағат алтыдан 23-ке дейін автобустар халыққа қызмет береді автобустармен бірге метро және долмуш деп аталатын минибустарда қаланың барлық жеріне жолаушы тасиды енді түркияға келген кезіңізде автобусқа мінетін кезде қолдануыңызға болатын сөйлемдерді аудармалармен бірге тыңдайық таксиме hangi sıklıkla otobüs kalkar Таксимге автобус қай жиілікте жүріп тұрады Her yarım saatte bir. Her bir jartı saatte bir. Taksim'den Yeşilköy'e ne kadar zamanda gidilir? Taksim'nin Yeşilköy'e kanşa vakitte baruga boladı? Lütfen ne zaman ineceğimi bana söyleyin. Mağan kaşan tüsüytünümde aytın işi. Ortaköy'e ilk otobüs ne zaman? Ortaköy'e algaşka avtobus kaşan? Ortaköy'e ilk otobüs Сабах алтыдадыр. Орта көйге алғашқы автобус 6 алтыда. Лütfen inmek istiyorum. Автобустан түскім келеді. Сорын недір? Не болды? Мәселе не екен? Санырым, инеceğim дұрағы қачырдым. Түсетін аялдамадан өтіп кеттік. Ардақты тыңдаушылар, бір ауданнан басқа бір ауданға бару үшін керекті сөйлемдерді бірге тыңдадық осы сөйлемдерде автобустың қай жиілікте жүретіні қашан жүретіні автобустардың нешеде жұмыс істей бастайтыны аялдамадан өтіп кеткен кезде оны қалай түсіндіретініміз баяндалған енді сөйлемдерде кездесетін жаңа сөздердің мағыналарын түсіндірейік калкмак көліктердің қозғалу мағынасында жүру қозғалу инмек көліктен немесе басқа жерден түсу таксим стамбул қаласында бір алаң Ешілкөй Стамбулда бір аудан. көй – Стамбулда бір аудан. Сорун мәселе. Санмақ есептеу болжау. Қымбатты тыңдаушыларымыз, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Türkçe öğrenemiz.